ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Ayan kay Jobert, dahil nutrition month, pwede na tayo magulay. Kita mo naman, ayan o, oh, pwede pa tayo magulay. Kalabasa yan. Ito, no? dami na. Oo, tama. Dapat mga kinakain natin, yung mga healthy. Ganun. Tingaan to. Uy, oy! Ano yan? Bago. Ano, ano? Ano ba ngayon? Nutrition. Healthy? Nutrition man. Oo, healthy. Eh, kumakain ko. Akin yan. Uy, akin yan. Uy, Robert, akin yan. Uy. Akin yan eh. Nakaisang lang ako. Mm. Kain mo. Paano kakainin to? ano? Wala na. Wala na akong kakainin. Ngayon ka sumagot. Sige, ngayon ka sumagot. Akin na to. Akin na to. Akin na to. Ngayon ka sumagot. Gusto mo yan, ha? Ah. Gusto mo. Sige. Okay, sa unang question, palak akin yan. Ano sabi ni Yel Santos, paano lumalamig ang refrigerator? Ngayon, sabihin mo ngayon, paano... <laughs> okay, itatranslate ko. Itatranslate ko yan, ha? Paano lumalamig ang, ang ano, refrigerator? Sige nga, paano? May sinasaksak. Pag sinaksak, nilalakasan, may temperature, malamig na. No? <laughs> malamig na. Ah, doon nagkakaroon ano ba yung proseso? Ano yung hmm? nagpapalamig, ha? Hmm? Pagbukas, ang sasaksakan, may umiikot, repeller, bumabaril, may pinipindot. Ayan, may pinipindot na. Bumalamig. Tapos, ano yan yung bumabaril? Ano yun? Ah! Ano nga yun? The pros! Ah, defrost. Def- <laughs> naging depressed Paano naging depressed Paano nga naging depressed? Inangat ko, inangat ko. Sa freezer. Di ba mga lola ay mga nanay, ginagaling yung rep? Oo. Oh, Tawa kayo ng tawag bro. Ah, electric fan. Oo. Ah, yun pala. Di ba pang depo? Oo. Paano nga lumalamig daw yung refrigerator? Saksak mo. Pero mo alam. Oo nga nga, bakit ano ba tayo? Isaksak mo. Hindi, paano, paano, ano, paano na-invento, ayan na lang, paano na-invento ang refrigerator? Ganito yan. Ang freezer ng ref ay may asin, Asin, bumbilya, bombilya, at kuryente. At higit sa lahat, karne. Napalalamigin. Napalalamigin nun. Ano, nagpapalamig ka ng wala lang? Dapat meron nga. Dapat oh. may karni dun. Oh. Kaya nga lumalamig ang freezer. Ang freezer, pag hinaksak mo, basta wala siyang palalamigin, hindi siya lalamig. Ah, ganun yung ano. Pag wala ka nilagay, hindi siya lalamig. Lalo na pag naglagay ka ng buhay doon, hindi siya lalamig. Alam mo ng buhay, hindi oh, lalamig. Yung gumagalaw, ganyan. Hindi. Maglagay ka ng kahit na anong patay na hayop doon, lalamig. Ah. Kailangan maglagay ka ng buhay na daga. Anong unang-unang hayop ang nilagay doon? Anong karne ng anong sa rep? Karne ng pagong. Noon. Dahil? Nasa load ng gel. Kala nila, patay na. Nilagay nila yung pagong. Naging palaka. <laughs> Wala ka pa lang sa laon. Malon. Wala na pala laman yung pagod. Pala ka nakikibahay lang. Oo. Nila, pinatok ni Gininaw, umalis. Sige, next question na tayo. Wala talagang ano yung mga refrigerator Ano yung pinakaunang ano? Anong pinakaunang tatak na refrigerator? Hmm? Pangalan? Ginininaw. <laughs> Ginininaw. Gininin <laughs> okay, next. Pilipino may gawa, gininin Okay, next question. Sabi ni Hizo Aris Fernandez. Bakit walang seedless na mangga? <laughs> Wala. Meron yan? Meron ba? Meron. Na seedless na mangga? Meron, sa Sambales. Sa Sambales? Sambales. Ang, ang mangga ng Sambales. Mangga, tapos yung buto nandito. Parang kasoy. <laughs> kasoy yun eh. Kasoy yun eh. Hindi, meron nga sila. Pag ano yun, bulaklak tapos ba, pag ano, pag hilaw pa, nasa loob yung buto. Oo. Habang naiinog, bumub- lumalabas yung laman. Lumalabas siya. Nababalatan siya tapos yung buto lumalabas dito. Ganun na. Hindi ka na magbabalat, hinog na mismo. Oh! Yung prutas, hinog na. Kainin mo na lang sa puno. Walang, ano lang talaga yun. Hirap-hirap ang mahal ng mangga Paano, na yun. anong kulay niyan? Yan ba ay nagiging green ube, to yellow? Kulay ube. Green to ube, ube to orange, orange to black, black to red, red to yellow. Ano yung candy? <laughs> ganun siya. Ha? Ganun kaganda yung galing ng proseso niya. Paano mo malalaman na hinog na siya? Kasi galing siya sa green eh. Pag ano na siya, nilalamok. Ah, pag nilamok na Pag siya. nilamok, hinog na yun. Ang gagawin mo ngayon, para malaman mo na hinog na, yung yung ganun, puro lamok yan, di ba? Para makain mo siya, itapat mo yung mukha mo, lilipat yung lamok. <laughs> Kakainin mo na. Parang, parang honeybee, parang honeybee ah. Ang dami mo ng lamok, ka, makain. Pero ang sarap. Ang sarap. Kaya yung ibang yan. tao Tapos talagang... ang balis yan na, Dami. na ano, Una, dilaw. Lalanding yung mga lamok ngayon dyan. Oh. Mangingitim. Tapat mo ngayon yung mukha mo. Lilipat. Unti-unting lilipat yan, makikita mo na yung dilaw. Itim na ngayon yung mukha mo. Oo. Anong pinaka-the best na sausawan niyan? Kapartner niyan, bagoong. Anong pinaka-the best na sausawan? Yung lamok mismo. Kasi di lasa ng, hindi naman, wala naman dumi yun eh. Oo. Kasi ang kinakain niya, yung manggalang eh. Oo, pwede. Pwede siya. Paglipat sa, di ba, ito na, lumipat na sa mukha mo yung lamok. Ganun din yung mangga. So, sa mukha mo. Okay na. Punta na tayo sa katanungan puso. Uy! Sabi ni Kian Alkin, saan makakahanap ng love life? Two years na kasi akong single, sabi ni Kian Alkin. Gawin mo ng three. Gawin mo ng three. Gawin oh, mo ng three. Gawin mo ng three para makontento ka na sa single. Yan. Dapat wag mo pilitin. Hanapin, dumadating naman yan eh. Oo. Direktor Tulad nga mo- namin, five na eh. Yan. Pa- ilang years na yung ano, yung ilang years ka ng single, direct? Five. Hmm, tama, Oo, alam ko. Oh, five years, ha? Ay, tinan mo, wala na. Itim na yan eh. <laughs> Antayin na lang natin manilaw yan. Wala eh. Wala mo Parang mangga. pipilitin. Hindi mo mangga eh. Hindi mo talaga pipilitin yung Hindi mo pipilitin eh. yan, pero pag umabot pa ng lima yan, manghihila na yan. <laughs> Ayun na, please! Ah, please. Hindi, ano yan, kumbaga, ano, wag kang pipilitin para ang ah, Alam pag... mo, ang pagka pag wala kang walang dumating na partner sa'yo, baka hmm. naman mas masaya ka ng single ka na. Oo. Pero sa pagka ah, meron talaga. Pwede talaga. Pero kung kaya mo manghila, manghila ka. Yan. Yan, Gumawa ka na ng paraan. Manghila ka na. Uy, 500 to. <laughs> Isa, isa! Lalamukin kita. Oo, Okay, punta na tayo siyan. Britney Spears! Pag-greet naman po sa mga anak ko dyan sa Mindanao, Bang Tabakan, Lani Sandiga ng Mandaluyong. Ah, maabot na tayo sa Mindanao ha. Pa-shoutout po Kuya Jobert, kina Ate Cecil, pati kay Ate Nelia ng Malati, Manila. Analisa Deluta, pasok! Idol po namin kayo ng pamilya namin. Pa-shoutout naman po sa Good Family. Salamat po, June Good! Ang babait Ang yan, ang pinakamabait na pamilya sa buong mundo. At kay Jabal, paano sila makakapagtanong sa atin? I-like ang Facebook page ng Cinema tapos makakita sila rin ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila ang kanilang mga katanungan at sasagutin namin katulad ng ano ginagawa namin. At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Mas maganda pag nakasubscribe kayo. You're the best! Tandaan niyo lahat ng tanong ninyo, kaya-kaya kong sagutin yan. Dahil! Sagot ka ni Kuya Joby! Bye! Bye-bye! Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.